Aitari zerbait entzunik, bizipenen gibeletik abiatzen da magi, elaberriko protagonista, Parisko ikasketak bururatzeko azken memorialan egin behar duelarik, uda amatxiren baserrian pasatzea erabakiko du. Bai izan ere, maian etxoperenak neska gazte baten eta haren amatxiren arteko harremana historiaren erdigunean jarriz, bortzirietako edo baztango emakume askok gaztetan bizitako neskame garaiak argitan emana izan ditu fikziozko elaberri honen bidez, maian etxoperena. Eskualde hortako emakumeek bizitan dako historia hori nahi nuen azaleratu, ba ez da inezaguna igual neskame lanetan aritu ziren emakuen mehauen errealitatea, baina asko izan ziren eta eta e, bueno, demora esinte pasan zuten, etxetik urrun, e, zeinta egiten, ba, askotan ere e, baliorik ez daukaten lan horiek ez, eta horiei balio eta ikusgarritasuna eman izan diet. Ba, far Lapurtera zidatzitako hene baitan bizida liburua elkar argitaletxarekin dagoeneko salgai da.